Dengan terus berusaha semampu kita dan sekuat tenaga kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahnya. Kemudian berusaha dengan sekuat tenaga pula untuk menjauhi semua apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan semacam ini semua kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah taala di dunia, diselamatkan dari segala kesesatan dan kemudian ujung-ujungnya selamatkan dari azab Allah di neraka nanti dengan kehidupan yang berbahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disebutkan di dalam surat As-Sajdah ayat ke-12 dan hingga ke-14 Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna mumkinun walau syi'na la'atayna kullu nafsin hudaha Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Faduku bima nasitum liqa'a yaumikum hada inna nasinakum. Waduku al khuldi bima kuntum ta'malun. Ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sungguh alangkah ngerinya seandainya kamu melihat orang-orang mujrimun orang-orang yang berdosa baik dari kalangan orang kafir orang musyrik ataupun orang-orang yang fasik pelaku dosa dan maksiat seandainya mereka seandainya kau melihat mereka orang berdosa itu mereka tunduk atau merundukkan wajah mereka kepala mereka di hadapan Rabb mereka kemudian mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mukinun wahai Rabb kami kami telah melihat dan kami telah mendengar maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh inna muqinun sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin ma'asyiral muslimin kemudian Allah melanjutkan walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha dan seandainya Allah mengendaki maka sungguh Allah akan berikan petunjuk kepada setiap orang dengan petunjuk tersebut walakinna walakinna haqqal qawli Nah, Walakin haqqal qawli alai. Nah, min, minni. Naam. Kemudian Allah mengatakan dan akan tetapi sungguh telah tetap perkataan dari kami, ya keputusan kami. La amla anna minal jannat minal ja, Naam. Allah mengatakan la amla anna jannal minal jan, minal jannah wan nasi jemaahin Sungguh kami ataukah aku akan benar-benar memenuhi neraka jahanam itu dengan golongan jin dan manusia. Waduku bima nasitum liqa ayamikum hada. Maka rasakanlah adab oleh kalian. Disebabkan kalian dahulu. Yakni melupakan atau melalaikan. Perjumpaan dengan harimu ini. Yaitu hari kiamat. Inna nasinakum semuanya kami akan meninggalkan kalian. Waduku azab al-khuldi bima kuntum ta'amalun. Dan rasakanlah adab yang kekal ini disebabkan oleh perbuatan yang dahulu kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keberadaan dan keadaan al-mujrimun, orang-orang yang berdosa, baik dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir maupun pelaku dosa dan kemaksiatan, yaitu keadaan mereka di akhirat nanti yang mana ketika itu mereka menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Rabbnya dalam keadaan penuh dengan ketakutan penuh dengan rasa malu dikarenakan dahulu di dunia mereka mendustakan hari kebangkitan mendustakan hari perjumpaan dengan Allah mendustakan hari pembalasan mereka malu di hadapan Allah setelah mereka mengetahui bahawa sungguhnya semua itu terjadi dan benar-benar akan terjadi dengan hak maka mereka pun Setelah mengetahui keberadaan itu semua. Mereka pun mohon kepada Allah dengan mengatakan wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendengar dan kami mengetahui yakni tentang sekitar apa yang ada di hadapan mereka berupa kebangkitan, berupa pembalasan amal dan pengadilan dan sebagainya. Maka mereka minta kepada Allah farji'na na'mal salihah agar kami kembali atau dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal saleh kembali. Yani ingin menambah amal masaleh Inna mukinun sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini menunjukkan bahawa sungguhnya bagi mereka yang dahulu di dunia dipenuhi dengan dosa-dosa baik dia kekufuran ataupun kesyirikan ataupun kemaksiatan dan dosa maka pada saat di neraka mereka baru mengetahui bahawa sungguhnya semua apa yang dikabarkan di dalam agama ini tentang kebangkitan tentang pembalasan amal adalah benar adanya. Karena itu mereka pun minta kepada Allah agar dikembalikan agar bisa beramal soleh kembali di dunia ini. Namun semua kesempatan itu tidak pernah terjadi lagi. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita hendaknya juga selama masih diberi kesempatan hidup dunia ini jangan lupa untuk senantiasa meyakini dan membenarkan tentang iman yakni kepada hari kebangkitan bahwa sungguhnya itu semua adalah hak dan hari kiamat adalah hak hari pembalasan amal adalah hak supaya kita tidak menyesal sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang mujrimun tersebut kemudian Allah taala menyatakan dalam ayat tersebut walau syi'na la ataina kullu nafsin hudaha na'am Allah mengatakan seandainya kami menghendaki tentu kami akan berikan kepada setiap jiwa itu adalah petunjuk kepadanya Ma'asyiral muslimin ini menunjukkan kepada kita bahawa sungguh yang namanya al-hidayah yang namanya petunjuk itu hanyalah berasal dari si Allah subhanahu wa ta'ala dia memberikan petunjuk kepada seorang hamba untuk mengikuti kebenaran untuk menginginkan kebenaran dan mengamalkannya itu sesuai dengan kehendaknya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan dia pun menyesatkan kepada siapapun orang yang dikehendakinya Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan dalam ayat yang lain inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin sesungguhnya Allah subhanahu rabbmu dialah yang lebih mengetahui siapa orang yang sesat dari jalannya dan dia pun adalah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk tersebut nah oleh karena itu Allah taala pun juga menyatakan dalam firman yang lain kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Tetapi dialah Allah yang memberikan petunjuk itu bagi siapa yang dikehendakinya dan dia lebih mengetahui siapa orang-orang mendapatkan petunjuk tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, mintalah petunjuk kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan hidayahnya, taufiknya kepada kita untuk senantiasa istiqamah dengan iman dan dengan amal saleh dan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kematian menjemput kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah taala menyebutkan ayat tadi. Seandainya Allah menghendaki tentu Allah akan berikan petunjuk kepada setiap jiwa sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi Allah menyatakan, walakin haqqal qawlu minni. Akan tetapi telah benar dan telah tetap perkataan dariku, yakni ketetapanku. Apa itu? La'anna la'an la'am la'anna jahannam sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam kata Allah taala min al jinnati wan nasi ajma'in yaitu berupa golongan jin dan manusia semuanya ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in ini menunjukkan kepada kita bahawa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan neraka jahanam Allah sediakan neraka jahanam untuk orang-orang yang berdosa baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia dan Allah telah mengingatkan kita fattakun nar fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu-batuan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang kafir dalam ayat yang lain wattakun naral lati uiddat lil kafirin dan takutlah kalian kepada neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir tersebut kemudian ma'asyiral muslimin dalam ayat tadi juga dijelaskan Allah menyatakan la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain sungguh kami akan memenuhi akan memenuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia semuanya menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa sungguhnya kebanyakan dari dari makhluk yang namanya jin dan manusia mereka adalah orang-orang yang enggan beriman kepada Allah enggan taat kepada Allah jarang mau beriman dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala Naam, karena itulah Allah menyatakan Inna kathira minan nasi la fasikun. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia ini benar-benar fasik. Benar-benar banyak maksiat dan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Taala juga menegaskan wa qalilu min ibadiyash syakur sedikit sekali di antara hamba-hambaku ini yang mau bersyukur mayoritasnya mereka fasik mereka maksiat bahkan mereka kafir atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu ma'asyiral muslimin maka mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan mereka kita bukan termasuk golongan mereka naam hendaknya kita senantiasa istiqamah menjaga amal soleh kita ibadah kita dengan terus mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita istiqamah di atas kebenaran dan di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in Allah taala menyebutkan fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hada maka rasakanlah azab maka rasakanlah azab olehmu disebabkan karena kamu telah melalaikan perjumpaan harimu ini yaitu hari kiamat hari balasan amal ini inna nasinakum sesungguhnya kami akan melupakan kamu juga yakni kata para ulama yakni Allah taala akan membiarkan dan meninggalkan mereka terus di dalam neraka jahanam dalam keadaan tanpa penolong dan tanpa bisa keluar sama sekali inna nasinakum sesungguhnya kami melalaikan kalian Waduqu adabal khuldi bima kuntum ta'malun dan rasakanlah adab, rasakanlah adab yang kekal ini disebabkan oleh perbuatan yang dahulu kamu kerjakan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, firman Allah taala, waduqul waduqu adabal khuld, yakni rasakanlah adab yang kekal ini, menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, bayang namanya adab, yang namanya siksaan Allah taala itu adalah perkara yang sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat pedih, sangat-sangat Naam, tidak terkirakan rasanya. Ma'asyiral muslimin, dalam ayat yang lain sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, Allah taala menyebutkan kepada kita, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara." Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adzab. Kata Allah taala, Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali hangus kulit-kulit mereka, badalnahum juludan ghairaha, maka kami akan ganti dengan kulit yang lain. Untuk apa? Liyadzukul adab agar mereka merasakan siksaan, merasakan azab yang pedih. Innallaha kana innallaha kana azizan hakima. Sungguhnya Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin, perhatikan. Allah menggambarkan dahsyatnya, besarnya, hebatnya azab Allah yaitu dengan setiap kali kulit manusia yang di dalam neraka itu hangus terbakar diganti dengan kulit yang lain hangus lagi diganti lagi terus demikian biar dia merasakan azab yang begitu pedih dalam ayat yang lain Allah Taala juga menggambarkan di surat Al Mudaththir Nah, Allah mengatakan wa ma adraka masaqar tahukah kamu apa neraka sakar itu La tubqi wa la tadar yaitu neraka yang di dalamnya ada siksaan yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang masuk dalamnya pasti akan diadab dengan adab yang pedih. Lawahatul lil bashar yang bisa menghanguskan kulit-kulit manusia. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, perhatikan ini. Ini adab yang pedih yang terus-menerus menghanguskan kulit manusia dengan adab seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menyebutkan di surat Al-Hajj. Falladina kafaru kuti'at lahum siyabum min nar. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yushabu bihi ma fi butunihim wal julud. Walahum muqami'u min, min hadid. Kullama aradu an yahruju minha min ghamin. U'idu fiha waduku adab al-hariq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka orang-orang yang kafir mereka akan diberikan pakaian dari api neraka dalam neraka tersebut. Kemudian akan dituangkan di atas kepala-kepala mereka itu berupa hamim, air yang mendidih. Air yang sangat mendidih. Nah, yang dengan sebab air mendidih itu maka akan meluluh lantakkan apa yang ada dalam isi perut mereka dan juga dari kulit-kulit mereka terbakar. Dan bagi mereka akan mendapatkan yaitu cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka tersebut karena merasakan azab yang pedih, karena merasakan kesakitan yang luar biasa, maka aidu fiha dikembalikan lagi dia ke dalam neraka tersebut. Waduqu adzabal harik dan rasakan azab yang membakar ini. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyat dan ngerinya azab itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita tentunya kalau takut kepada neraka dan azab yang mengerikan seperti ini, jangan bermain-main dengan dosa, jangan bermain-main dengan maksiat, kekufuran, kesyirikan dan berbagai penyimpangan yang itu semua nanti akibatnya akan fatal. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dari ayat yang mulia ini yang telah kita sebutkan tadi di surat As-Sajdah menunjukkan kepada kita satu nasihat buat kita semua. Pertama, hendaknya kita meyakini benar akan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari perhitungan amal dan hari pembalasan-pembalasan amal dengan keyakinan yang sebenar-benarnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ma'asyiral muslimin, hendaknya jika kita yang kedua menambah bekal dengan amal saleh, dengan banyak melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyesal nanti di akhirat belum siap dan banyak amal kemudian di sana misal ingin kembali ke dunia agar bertambah amal padahal sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk ada kesempatan karena itu ma'asyiral muslimin kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan di dunia ini kita manfaatkan dengan betul-betul untuk senantiasa menjaga amal ketaatan kita dan terus menerus di atas amal tersebut hingga kematian menjemput kita nanti kemudian yang ketiga ma'asyiral muslimin hendaknya juga kita banyak-banyak berdoa kepada Allah memohon hidayah memohon taufik kepada Allah supaya kita senantiasa diluruskan dalam amal kita dan diistiqomahkan dengan amal saleh kita agar kita tetap mati dalam keadaan iman dan amal saleh. Wa'budullah hatta ya'ti hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kalian kepada Allah sampai datang al yakin yaitu kematian menjemputmu. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan yang terakhir, hendaknya kita berupaya juga kuat-kuat untuk menjauhi semua dosa menjauhi suatu kemaksiatan agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan murka Allah yang dengan murkanya tersebut Allah Ta'ala akan mengadab setiap hamba yang durhaka kepadanya tentunya dengan adab yang sangat-sangat pedih Wallahu a'lamu bisawab <clears throat> Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd Hadirin jamaah jemaah rahimani Allah wa iyaakum ajma'in Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Dengan terus berusaha melakukan amal ketaatan apapun Kita sanggup melaksanakannya Fattakullah mastata'atum Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian Amalan yang baik yang kecil maupun yang besar kita berusaha mengamalkannya demikian pula kita berusaha menjauhi semua dosa-dosa yang kecil maupun besar dengan sekuat tenaga kita ma'asyiral muslimin bersemangatlah untuk senantiasa beribadah beramal saleh kapanpun dimanapun karena sesungguhnya amal saleh yang kita lakukan tidak pernah akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang besar, bahkan lebih besar dari amalan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya di surat An-Nahl ayat ke-97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh baik dia laki-laki ataupun wanita dalam keadaan dia beriman maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan balas amal-amal mereka tersebut dengan pahala yang lebih baik daripada amalan mereka ma'asyiral muslimin ini menunjukkan kepada kita maka mestinya kita harus semangat untuk terus beribadah kepada Allah dengan melakukan banyak amal ketaatan apapun bentuk dan jenisnya kemudian ma'asyiral muslimin juga hendaknya kita semangat dalam beramal ini kapanpun, dimanapun. Dan kita berharap supaya ketika Allah Ta'ala mencabut nyawa kita, menjemput dengan kematian, maka kita dalam keadaan tetap beramal soleh. Kenapa demikian ma'asirul muslimin? Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang diriwayatkan oleh alimah muslim dalam sahihnya. Rasulullah menyatakan, Yub'asu kullu abdin ala ma kana ala ma mata alaihi yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Kata Rasulullah SAW setiap hamba itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat seperti keadaan ketika dia matinya. Seperti keadaan ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita hendaknya kita berusaha untuk terus istiqamah, semangat dalam melaksanakan amal saleh dan ibadah kepada Allah. Agar pada saat kita sedang beramal saleh, kemudian kematian menjemput kita, maka kebahagiaan akan kita dapatkan sebagaimana khabar Rasulullah dalam hadis yang mulia ini. Kita akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana kita mati. Kalau kita mati dalam keadaan beribadah, beramal saleh, maka kebaikanlah pula yang akan kita dapatkan pada saat dibangkitkannya kita di hari kiamat nanti. Sebaliknya naudzubillah, manakala kita sedang bermaksiat, sedang berbuat dosa, kalau kita mati, maka naudzubillah dibangkitkan dalam keadaan yang jelek. Karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita pun beristiqamah untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkan syariatnya dengan sepenuh-penuhnya. Supaya kita mati dalam keadaan seperti itu. Dan seandainya kita mati dalam keadaan di atas al-haq. Di atas kebenaran. Di atas kebaikan. Maka sekali lagi keberuntungan pun juga akan kita dapatkan. Manakala kita dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Demikian pula ma'asyur al-muslimin. Rahimani Allah wa ayyakum ajma'in. Naam. Khusus untuk orang-orang yang merasakan dirinya sudah mau dekat di ajalnya apakah dia adalah orang yang sedang sakit keras ataukah orang-orang yang sudah sangat tua atau bahkan kita yang masih muda tetap terus harus na'am melakukan amal ketaatan agar kematian agar ke akhir hidup kita kita tutup kita akhiri dengan kebaikan dan amal soleh na'am sebagaimana dikhabarkan dalam hadis yang mulia ini tadi karena itu ma'asirah muslimin sekali lagi kami memberikan wasiat dari kami dan kepada hadirin sekalian mari kita senantiasa na'am melaksanakan amal ibadah terus istiqamah dan mohon kepada Allah diberikan keteguhan iman sehingga Allah taala menutup akhir usia kita nanti dalam keadaan sedang melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Inilah ma'asyiral muslimin yang bisa disampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.